Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wasallam amma ba'd iz Umdatul Ahkama došli smo do 193. hadisa još uvijek smo u poglavlju o postu An Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhu a radijallahu anhuma, kale, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, od Allah Namra se prenosi da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao inna ahabba sijami ila Allahi sijamu Davud. Najdraži post Allahu, zaista je najdraži post Allahu, post Davuda. Wa ahabba salati ila Allahi salatu Davud a najdraži namaz Allahu je namaz Davuda, ali i kane je namu nisfe lejli, spavao bi pola noći, pa jokumu thulthehu, a trećinu bi proveo na kijamu, u namazu, u ajenamu sudusehu, a onda bi šestinu opet spavao. Fakane i sumu jaume, o juhtiru postio bi jedan dan i mrsio bi drugi dan. Dan bi postio, dan ne bi postio. Hadis u tepeku na Ovaj hadis ovaj hadis, znači on govori o to, prije ovoga smo imali nekoliko hadisa koji govori o, o tome kako je e, a, kako je šerijat jednostavan i lagan i lahak za primjenu, odnosno odgovara ljudskoj prirodi, nije, e, ne opterećuje ljude u, u, u zahtjevima koje Alšanu traži od njih u ibadetima i određenim obavezama. E, a, onda ovaj hadis dolazi u stvari da govori o tome da, da, da se pojašnjava koji u stvari, ako neko hoće već da baditi više, ako neko hoće da ibadeti više, koji, e, koje vrste ibadeta su najdraži Allah Želešanu, u kojima hoće osoba da, da da više, da ima veću nagradu, veći sevap. A u osnovi, znači ono što je propisano, odvađive, ono što je mustehab, e, Islam ne traži od nas pretjerivanje. Ne treba da pretjerujemo, da se opterećujemo. I najbolji primjer u tome praksa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E, I tako kad god da dođe neka predaja, čak i od nekog, od nekog e, selefa, od tabina, tabita vina, da je nešto radio, da ibadeta, u vrijeme, toliko, toliko gledamo, osnovno da vraćamo na praksu, jer radio tako poslanik sallallahu sallam, nije radio i bret je u praksi poslanika sallallahu a ne u onome što je radio neko od selefa. Mhm. Navod, često navode kako neki primjer, recimo neko od Selefa uči Kur'an i upade u nesvijest učići Kur'an, što od straha da laže šanu prilikom učenja Kur'ana. I sad kao navode to, eto, kako je bio bogobojazan, upao u nesvijest čitajući Bogu. Znači, ispravno to, znači, vratno na praksu poslanika, znači, je li padao u, u nesvijest poslanik, sada nije padao u nesvijest. Je li se bojao ono Je se bojao, najviše bojao i najbogobojazniji u svih stvorenja. E, I tako, znači, e, u svim tim e, ibadetima, Znači u hadisu je pojašeno da najdraža vrsta dobrovoljnog posta i dobrovoljnog namaza je ono na čemu je bio Dawud Alehi kako je obožavala po pitanju posta, znači da, da, da bi dan postio, dan mrsio eh, a da, da što se tiče namaza, dobrovoljnog namaza da bi postio, da bi klanjao znači, noćni namaz pola noći bi prespavao, da bi bio naravno, pola noći bi spavao, da bi bio, da bi bio e, odmoran i mogao biti aktivan u ibadetu, a zatim bi klanjao jednu trećinu, a onda bi jednu šestinu opet legao kako bi mogao, znači mogao na početku dana da obavi, znači ponovo da obavi sabah namazi, da, da, se, da se vrati dunjaličkom životu. Uglavnom, znači, ovaj način ovakvog ibadeta, kada već neko hoće da ibadeti, ovo je najbolja vrsta ibadeta koja najdraža Allah Đelešanu. <clears throat> Ovdje na, nekom nam ovdje pojasniti kako to da pola spava noći, e, trećinu, trećinu ovaj, trećinu klanja, onda šestinu pe spava. Šta to znači? Da, da u stvari, da se podijeli, da se podijeli na čitav noć na šest dijelova. Tako i onda kad se tu podijeli na šest dijelova, onda se dođe ova računica, tako da nekog ne buni. Ono, trećinu pa onda šestinu. Dobro. Znači, ovaj hadis, e, on je dokaz da je najbolji post, da je najbolji post u stvari, da je bolji, e, da je bolji post, ovaj post Davuda, dan posti, da se dan posti, dan brsi od, od neprestanog posta, da neko čitavo vrijeme posti. Sijamu dehr. Sijamu Deha rekli smo da je došla i zabrana, shodno uh, e, tumači učenjaka. Jedni kažu da je zabrana, da je haram, drugi kažu da je, da mekru, treći kažu da je, e, da je dozvoljeno određenim ljudima pod određenim uzetima. U stvari, osoba koja bi htjela da posti e, svaki dan, došla u situaciju da ne može posti svaki dan. Kako? Pa zato što dođu dva bajrama kad ne smije posti, kad haram posti. I čim prekini ta dva dana u jednoj godini hiđarskoj, znači on ne posti cijelo vrijeme, je tako? Znači ne posti cijelo vrijeme, što znači da ne posti cijelo vrijeme, da, znači ne potpada po taj hadis pod tu zabranu. Pa ima i to tumačenje, u svakom slučaju ovaj, došla je zabrana da nije postio, kako došlo tekstu hadisa, nije postio onaj ko posti cijelo vrijeme, znači svaki dan postio. Dobro. E, da ne ponavljam ovdje kako je došlo u tekstu hadisa, uglavnom znači ovo je na, na, na, znači, najdraži dobrovoljni namaz Allah Đelešanu je stvar Kijamu Da li to znači da je Kijamu bolji od potvrđenih sunneta? Od onih 10 ili 12 rekata, kako došlo u Ivajetu, da je iše bilo namra. Da je poslanik sallallahu sallam klanjao uz farzove 10 uh, eh, rekata dobrovoljnog namaza, a u rivajetu je došlo 12. Jedno i drugo je potvrđeno, pa se meze različito od toga zavisno po kojim rivajetu radi. Da li 10 ili 12, jedno i drugo što u hadizmu teško na e, da li to znači da je Kjam Lejl bolji od ovih e, dobro, do, ovaj, potvrđenih suneta? I ne bolje ustrajavati na potvrđenim sunetima nego na Kjam Lejl? Naravno, najbolje oboje, da, da čovjek jedno i drugo radi. Ali kažem vam, kad neko kaže, oče, eto, dobrovoljni radi dobrovoljni bade, nas što su farzo vađib, ali potvrđeni sunet, hoće ja bolje od potvrđeni sunet. Klanja kjamu lejlu. I to mi je vrednije, to je najvrednije, ne iza klanja potvrđeni sunet. Je to bolje, je ima veću nagradu za, za kjamu od potvrđenih suneta? Aj to nam neko može odgovoriti da bude pauza, inšala, poslije. Uglavnom, ovaj, ovaj hadis također kaže, kaže Abdullah Besam, Uh, da u stvari osoba i u ibadetu, i u ibadetu mora biti pravedan i umjeren. Kao što ne treba da, da bude nemaran prema ibadetu, odnosno u činjenju ibade prema lađe šanu, ne treba ni pretjerivati u njemu. Ili kao što je došlo u uh, vjerodostojnom hadisu, kao došlo u vjerodostojnom hadisu, uh, da, da osoba treba znači da ima u vremenu svog, raspodjel svoga vremena, da ima vremena za svoga gospodara, znači njegov gospodar ima pravo kod njega i treba da provede to u obaveza prema do došanu. Njegova porodica ima pravo kod njega i on i on sam ima pravo kod sebe za svoje neke lične stvari, obaveze i potrebe. Uh, kaže Šeji Slavim Temije, Kaže, šerijat je došao sa pravdom. ja šer'u bil adl fi kulli še'in. Došao je sa pravednošću svim stvarima. Pravednost ovdje misli znači da se stavi vadu uh, kulli fi mevdi, da se svaka stvar stavi na njeno mjesto. Kaže, voli srafu fil ibadat mina jawri alladhi neha anhu shar Isra, pretjerivanje u ibadetima je vid džaura, zuluma, nepravdi koju, ako je šarija zakonodavac zabranio. U amara bil iqtisadi fil Zakonodavac, mislim da Allah Žešanu i njegov poslanik, su naredili ekonomičnost u ibadetima, umjerenost. Kaže, zbog toga Allah Žešanu naredio, kaže, zakonodavac, misli s poslanicom alaihi bi ađili fitr, mustehab bi da požuriš sa iftarom, da, da, da, se, da sehur obavi što kasnije, znači pred samu pravu zoru. Kaže, zabranio je, uh, zakonavac misli za poslanika, sam zabranio je spojeni post. Kaže, feladu fil ibadat min ekberi me šar. Uh, pravednost, znači, odnosno ovdje se misli umjerenost u ibadetima je kaže, od najvećih ciljeva šerijeta. I zaista to tako. U praksi, kada analizirali određene osobe, određene muslimane, ima neko e, dođe pa pretjeruje u određenim stvarima, pretjeruje u njima, u ibadetima, međutim, to ne može dugo trajati. On pokuša, radi, radi, onda se umori, zamori, onda da sve ostavi. Što je greška, naravno, to ukazuje u stvari na greš, pogrešno razumijevanje ove stvari. Eh, da, da dođe, da, da, se maksimalno posvijeti, samo, samo čini i bade, čini i badete i onda se premori, umori se, umori se u smislu i psihički i fizički i onda prekine totalno, ode u drugu krajnost. Da ono totalno ostavi i da se ovaj, da, da na ivicu, da li stvari radi ili vađiba uopšte. Počne i ostave vađibe. A, eh, a u stvari to je greška, to je, to je neispravno. Tako se ne treba opoditi. Znači, najispravnije u stvari da osoba, kao što je u tekstu hadisa, <clears throat> da je najbolje dijelo ono na kojem čovjek ustrajava, znači, konstantno ga radi, obavlja ga. Znači, konstantno ga ustrajava na njima, ne jedno vrijeme ovaj, zapniš, zaoriš, zahočkaš se, pa onda nakon toga ostaviš sve. A to se desi u praksi. To se desi u praksi i čak se desi, ovaj, nije to samo među običnim ljudima, čak se desi osoba, recimo neka eh, dođe Hamas, počne se zanimati za dal, Hoće on radi dal onda se posjeti čita vrijeme, samo dao radi. Za džemat, za, za braću, za, za islam, za ovo, za ona, ha, ha, godinu, dvije, dvije, premori, čak za posljednju porodicu. Ne ima vremena ni za djecu, ni za ženu, ni za papire, ni za, ni za, ni svoj život lični. I onda presal ga. Pretjera. I šta kaže? E, ne, kaže, ne može ovako. Ne ide ovo. To on totalno ostavio. Napusti totalno. Što je grešta naravno. Ovdje greške kažemo da, znači propisan rad za davi treba raditi, to je vrsta pribožavanja e, približavanja Allahu Želešanuhu, e, u svemu što se radi za islam, ali znači ako ti to ne napraviš neku mjeru, čak i tražiš širijesko znanje, da neko kaže posvijesti tražim širijesko znanje, čitavo vrijeme posvijeti tome, zapostavi svoje roditelje, svoje poroci i zapostavi e, znači postavi da, da radi za, sebe, za svoj dunjalog, što je njemu potrebno za normalan život osnovno. I onda priđe u krajnost. Priđe u određenu krajnost, da dođe, dovede sebe u, tačku tu da više ne može dalje. Da više ne može dalje i onda mora poništiti sve što što radi napustiti to da bi se posvetio ovamo ovaj, drugim stvarima. Što je greška, naravno. Što je greška i e, pogrešno, znači e, falimo tu neka ravnoteža, falimo umjerenost u stvarima ali. U stvarima činjenja hajra za islam. Znači ove riječi ovdje spominje Ibn zaista znači tačne, zaista i ispravne i govori o tome stvar šta šarija traži od nas. I zato kažemo da je keramet velika stvar i uspješna stvar od čovjeka da godinama ustrajava, godina 15, 20, 30 godina, čitav život ustrajava na dobrim dijelima, radi konstantno uporno, a živi svojim regularnim dnjavničkim životom, naravno daje prednost lagu i vjeru u svemu. Ali znači, ali nije ga njegovo praktikovanje vjere opteretilo da jedan put ostavi sve to što radi. E, tu, znači, osobe često znaju napraviti grešku. Napravi grešku i onaj, uh, napravi grešku i onda ostavi ono što su radili od dobrih dijela, zato što su na pogrešan način se prihvatili. Kaže ovdje, e, še znam tebe nasak, uvada amr kaže mešu mesnun, ohu mebnahu ala adlu hisadu tevasut ledi huva hajru umure wa a'laha. Kaže, propisana stvar, ona koja, znači, propisana stvar koja je sunet, u smislu, misli se sunet, a, a, sunet koja laže izgradio ljudsku prirodu na u svim stvarima. Kaže, to je pravednost, umjerenost i kosate, ova su sredina. A ona kaže, hajru, najbolja stvar je to. I ona je najizvišenija, najbitnija. Da čovjek ustraja na ovom putu ići u krajnost, jedno drugu stvar, ići u krajnost u pretjeranom e, praktikovanju stvari koje nije te Allah zahtjeva, ne zahtjeva od tebe, e, dovedeš sebe u situaciju da blokiraš, staneš i obrnata situacija, a to je da totalno budiš nemaran prema šerijatu, prema propisima, prema praktikovanju vjeri. I naravno vodi, vodi sebe na ivicu toga da popisi totalno ostavi vjeru. Nijedno drugo znači nije od vjeri, nego o, znači to je ta umjerenost u stvari, držanje ono sa čime je došao poslanik sallallahu alejhi ako on živi ovako, on praktiko vjera ovako, i on je znači i ženio se, i spavao noću, i postio je, i badetio, sve to radio za vjeru, predvodio muslimane, pojašnjavao vjeru, ali živio dunjalučkim životom, dunjalučkim realnim, stvarnim životom. Dobro. <clears throat> E, inače, znači ovo, ovaj, e, ovo može biti jedan od domenata od šta je naj, naj koje je najbolje dobrovoljno djelo. Najbolje dobrovoljno djelo ovdje u hadisu spomenuto da ako voli e, kjamu lir, ako voli ovaj, e, ovaj post dobrovoljni svaki drugi dan, to je jedno od najboljih dobrovoljnih djela. Mislim da činjaka smatra da je znači, dobrovoljno djelo najbolje nama, dobrovoljno djelo nakon vađiba, drugi kažu da je post nakon vađiba, sve vrste posta, jedan posta je ovaj, Govorili smo o tome, znači ima čak neki šest mišljenja učenjaka šta je najbolje dobro nedelja nakon vađiba. Govorili, e, govorili smo o tome, spominjali smo u komentaru 40 hadisa. Dobro, sljedeći hadis 194. Andalusen, Andalusen, Andalusen,